آن رسول حق و آن عز مبین عز مبین آن حیای مطلق و فخر زمین فخر زمین شمس تابان نور یزدان مصطفی خیر الرسول ای که از نامت بلرزد پیکر لا تو ای که از نامت بلر پی کری لا تو حوال ان رسول حق و ان عز مبین عز مبین عن يا مطلق فخر زمین فخر زمین شمس تاب نور یزدان مصطفى خیر الرسول ای که اجنامت بلرزد پیکر لا تهبل ای که اجنامت بلرزد پیکر لا تهبل شمس تابان زمینی رحمة للعالمين تاجدار هر دو عالم عزت و فخر مبین گوهر هفت آسمان و صاحب کوثر تویی فخر آدم تا به خاتم از همه برتر تویی فخر آدم تا خاتم از همه برتر تویی آن رسول حق و آن عز مبین عز مبین آن حیای مطلق و فخر زمین فخر زمین شمس تابان نور یزدان مصطفی خیر الرسول ای که از نامت بلرزد پیکر لا تحبل ای که از نامت بلرزد پیکر لا تحبل انس و جن را رحمت و مرحم توی مرحم توی با یتیمان مهربان با بینوا همدم توی حلقه جمع خلای غرانگی نه بر بری شمس عالم تب تو ای حقا عجب تو دل بری شمس عالم تب تو ای حقا عجب تو دل بری ان رسول حق و ان از مبین عز مبین ان حیاء مطلق و فخر زمین فخر زمین شمس تابان نوری از دن مصطفى خیر الرسول ای که از نامت بلرزد پیکر لا تو ای که از نامت بلرزد لا تو در شبستان جمال روشن چو اختر هم توی تاجدار انبیا از همه برتر تویی فاتح قلب های عالم ای محمد مصطفی گفتن نام برینت جمله غم ها را دوا گفتن نام برینت جمله غم ها را دوا ان رسول حق و آن عز مبین عز مبین ان حیای مطلق و فقر زمین فخر زمین شمس تابان نور يزدن مصطفى خير الرسول ايك که از نامت بلرزد لا تو ايك ای که از نامت لا تو فيلم فیلم موهن عکس زشت بر مصطفی الرسول فيلم موهن اكس زشت بر مصطفى خير الرسول آن که برنامه برینت می سراید ناسزا در دو عالم روز او چون شب سیا شب سیا در دو عالم روز او چون شب سیا شب سیا آن رسول حق و آن عز مبین عز مبین آن حیای مطلق و فقر زمین فقر زمین شمس تابان نور یزدان المصطفى خير الرسول أيك أزنامت نامت بلرزد پیکری لا تهبل أيك أزنامت نامت بلرزد پیکری لا تهمل رحمت للعالمین دشمنان را هم هنانات بدترین خلق اندروی زمین ای که هستی از محمد مصطفی تو بی خبر از چنین افعال زشتی بر هزار شو بر هزار، از چنین افعال زشتی بر هزار شو بر هزار. ان رسول حق و ان عز مبین عز مبین ان حیای مطلق و فخر زمین فخر زمین شمس تابان نور یزدان مصطفی خیر الرسول ای که از نامت بلرزد فکر لا تقبل، ای که از نامت بلرزد فکر لا تقبل، ای مسلمان بار دیگر ترس را کن بر کنار دل نمی یابد تسکین با صدا و با شعار کفر و میتازد بران فخر مبین فخر مبین پیروی کن مصطفی را در تمام این زمین پیروی کن مصطفی را در تمام این زمین ان رسول حق و ان عز مبین عز مبین ان حیاء مطلق و فخر زمین فخر زمین شمس تابان نور یزدان مصطفی خیر خیر الرسول ای که از نامت بلرزد پیکر لا توهبون ای که از نامت بلرزد پیکر لا توهبون ان که چون شمس روشن و تابان و هستم چون زها ان که چون شمس روشن و تابان و هستم چون زها رهبر كل خلايق مصطفى است مصطفى رهبر كل خلايق مصطفى است مصطفى ان رسول حق وان عز مبين عز مبين ان حياء مطلق فخر زمين فخر زمین شمس تابر نور یزدان مصطفی خیر الرسول ای که از نامت بلرزد پیکر لا تهبل ای که از نامت بلرزد پیکر لا تهبل ای که از نامت بلرزد پیکر لا تهبل ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود